Azaoko hiugarren haste hau, hondakinen gutitzein hastea da Europa mailan. Biltagarbi sinikatak, birziklatzea ibuz, hainbat kampaina jamanik badutue, eh? aldi huntan, oihal edo ehuna birziklatzein garantzia du, azpimarratuko. Urtoz, 2000 tona oihal galduik baitia, ipar euskal herrian. Jakin behar da, Frantzian urtin hamabi kilo oihal ekoizten dila jenteka. Frantzezek hamabitaik bi kilo terdi birziklatzen die. Heben, lau eta bost kilo hartin, Hale, heren batin gelitzen da birziklatze heina. Bilta Garbiko, Joseba Manterola. Beraz, gelditzen den guzia, galdua da. Eta galdua balin bada, ezan nahi du, uh, zakarrontzi aguntara botatua dela, eta horrek eh, egiten du ez dela birzikatua izanen, lurperatua izanen dela, eta koste bat izanen duela bai eh, ekologikoki, bai eh, ekonomikoki, e, diru gehiago kostatzen baitu ondakinak lurperatzea, birzikatzea baino. Beraz, baitu interes ezberdinak. Horritaz dezagun, oihal edo ehun mota guzik birziklatzen aldiela, ehun eta iglatanogeitema bostin. Izan beste oihal, trapu, izolatzaile gizala beste. Hondakinen gutitzein hastia, azaroin hoita batetik hoita behatzi arte da.